sera ho sere utes sere wei kai haliskei tuus seras ad kuois ten hulen per katalambanon ha epieton stalikon ekteinetai ho kuon osfrantikos, frantikos e os fretos tous seras hignon tekmairetai kai eurenae tai os ho cuon thereutikos diocei autus, ho lucos empiptei eis botron. Ho elaphos feugon empiptei eis ta dictua, ho capros probolioe dia peiretai. Ho arctos apo ton cunon dacnetai, cae ropaloe typtetai. Eita ec feugei soosetai dia fuges hos ho lagos hutos hode kai he alopex